An frog agus an luch. Bhí imreasán mór tráth idir an bhfrog agus an luch féachaint cioca go mbeadh an turtóg aige. Bhí an frog ró láidir don luich agus is minic a thugadh sé uirthi do léim agus go dtugadh sé folathachtadh dhi ach bhí an luichín glic aicillí agus is minic a thagadh sí laistiar den bhfrog agus ná hairíodh sé í go mbaineadh sí Droichmhiotóg as a chuireadh a screadaigh é. Fé dheire cheapadar lá chun an scéil do throid amach ar ghalaibh aonair. Tháinig an dá ghaiscíoch ar an láthair catha agus é arm a bhí ag gach gaiscíoch acu ná brobh maith láidir luachra agus bior air. Do throideadar go calma cróga ar feadh tamaill agus ba mhaith chuige iad. Ach le méid a bhfuath dá chéile agus le méid a nguth don chomhrac níor thugadar fé ndeara an seabhac ach do chonaic seisean iad san. Do shleamhnuigh sé anuas ortha agus do scuab sé chun siúil iad, an luch i gcrobh leis agus an frog sa chrobh eile. múineadh cogadh carad caoi namhad. Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht. An chéad smacht ná a chéile smacht ar dhuine féin. An mhuintir ná cuirfidh smacht ar a mioscais féin ní bheid choíche ach a bruíon agus a clampar agus a troid ag ithe a chéile agus a stolladh a chéile agus na comharsain a magadh fúthu. go dtí fé dheire go dtagann a namhaid aiceanta agus go gcuireann sé a mhalairt de chúram orthu. Is usa do dhuine é féin dhá smachtú féin ná a namhaid dhá smachtú.